Bueno, Xulio, vamos a saludar a unha amiga Unha ointe que está un bocadiño lonxe, pero <laughs> sí. que ademais está de cumpleanos, veña Vamos a saludar a... Fina A Fina Moi... Oh, oh, muy, muy hola, buenas Oh, tardes. Boas tardes, Fina. <laughs> Felicidades antes de que se nos escape o, o asunto. Quer decirse, Fina está de cumpleanos, lo tanto, moitos parabéns eh, a cumplir moitos máis, Fina. Moitísimas oh. gracias, Julio. Sigo o oh, programa desde Miami. Encántame estar en contacto ca miña terra galega, <laughs> aunque levo muitísimos anos vivindo en Estados Unidos, pero a miña terra galega é a miña terra galega. <laughs> Claro. Ma, magua non terei un repoliño para poder lembrarte del, non? <laughs> Sempre teño un reconchiño aí para acordarme da miña terra. Moi ben, <laughs> moi ben. Moi, moi ben, Fina, agradecerche moitísimo que nos, eh. que nos atendas. Eh, de feito, bueno, pues, como, como vas a celebrar este cumpleanos? A mellor con un viño do Ribeiro ou con, con un roscón? Quixera quixera con un androlla, ah, con un, que con con unos e eh, unos <laughs> eh, castañas. Claro. Pero mira, en Miami castañas mmm, prácticamente imposible, chupis e, eh, and, e eh, androlla menos. Claro. Entonces, pues, farei no que imaginación. Vale, vale. Eh? Bueno, un rosconciño que, que podes preparar aí no teu na túa casiña, seguro. <laughs> Bueno, podo comprar unha tarta de Santiago, pero quédame moi lexo. Vale, no? vale. <laughs> bueno, Fina, contame, como ve a túa vida aí nese... Bueno, dicen que é paraíso cubano, non sei se é certo ou non. É paraíso cubano. Eu, cando cheguei a Miami, porque me casen con un cubano Ajá. en Madrid, cando tiña tiña aquí con 24 anos oh, sí, sí. porque o meu, o meu marido viña reiki entón pois eh, sorprendeume moito conocer moitos galegos claro. que um, habían emigrado a Cuba uh mm. -huh. eh, moitos eran descendientes pero outros realmente habían nacido en Galicia claro, claro, claro, claro. Entón, eu acordo, tuve unha amiga aquí que o, o seu ai sogro había nacido en Galicia e cando conocín a ese señor mm. é que tiña un, un acento galego <laughs> como pero, te... pero como si no Igual... como si non hubiera salido de de, de, de, de aldea de Muy Galicia bien. onde el pertenecía bien, eh, sorprendemos muchísimo porque había vivido mm, desde os 18 en Cuba e despois veu Pequí o sea que aquí realmente eu fu, hai unha asociación que se chama Santa Marca de Otigueira. Ah, sí, señor. Ento, entón cando eu cheguei aquí, miña sogra díxome, "Oh, vou te levar a un sitio que de de Galicia." Uh -huh. um, entón chego ali. Bueno, pero ah. o que me encontrei en ali é que naida había nacido en Galicia solo eu. <laughs> Muy bien, sí, entonces era, bueno, sí, muchos habían nacido, que pasa que, bueno, habían emigrado para Cuba, pues, claro. moi xóvenes. Claro, claro. Fina. Eh, eh, eh re, realmente muchos tiñan o, o acento galego impresionante eh, encontrarme con acento galego, sí. Moi ben. Alegrámonos moitísimo. De verdade que, que eh, para nós é un placer e unha honra saber que en Miami escoitan Radio Samboy. Sí. É dicir, o galegos sí. no vais. Moitísimas grazas por atendernos. Moitísimas gracias a vos por felicitarme. Moitísimas gracias por ese gran programa que tendes. Moita. Vale, eh, vale. E aí vos seguimos. Aí seguiremos en contacto. Moitísimas gracias, un, Fina. Unha aperta un, grande. Un biquiño, un Veña, biquiño. Biquiños. chao. chao.